Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi ilə başlayıram. Qul huvallahu ahad. Ey Muhammed, etqin ki, o Allah birdir. Allahus samad. Həmmə Allah'a muhtacdır. Lam yalid və lam yulad. Allah balı tapqanmı emas, tuğulğanmı emas. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Hiç kişi onunla tangdaş bulalmaydı.